Come on, y'all give it up for Jesus Christ up in this place. Come on, do you love Jesus tonight? Come on, I'm talking to some young people who are passionate about Jesus Christ. Can we give him some praise? I am so excited to be here again and be able to speak to you young people. Așa mă bucur să pot să vorbesc cu voi. You know, I love speaking to young people who are passionate about the things of God. Sincer, îmi place să vorbesc cu tinerii care sunt pasionați despre lucrurile lui Dumnezeu. And during worship tonight, I was standing in the back. Și uh, la închinare stăteam în spate. And I saw hands just lifted all around the room. am văzut cum mâinile erau ridicate peste pe, în toată sala. And I just imagine the, the, the smile on God's face as he looked down on you all. Îmi pot imagina zâmbetul lui Dumnezeu când s-a uitat jos la noi în seara asta. And I knew God is going to do something powerful through this youth ministry. Și știu că Dumnezeu va face lucruri extraordinare prin acest tineret. Can you say amen? Puteți să spuneți amin. Amen. I'm so excited. Mă bucur așa de mult. But also um, a little sad at the same time. În același timp sunt puțin întristat. Excited because I get to see my wife tomorrow. Uh, bucuros că văd soția mea mâine. Praise the Lord. O, oh, slavă Domnului. But sad because I'm going to miss you guys so much. Dar uh, trist din cauza că o să o să fie dor de voi. So I want to just say to the Chichuis. Ar vrea numai ca să, vă le spun uh, uh, celor <laughs> Chichuis, fraților Chichuis. Thank you so much for just having us. Vă mulțumesc că ne-ați primit. Can you give it up for the leaders of this youth ministry? Hai să aplaudăm pe pe toți liderii, pe toți liderii de la Biserica Salem. Come on, y'all can do better than that. Can we stand and give a round of applause? Hai, hai să stăm în picioare să aplaudăm pe toți liderii de la Salem. Florin, Carmen, ceilalți. Man, I see their schedule. Yeah, y'all just keep going. <laughs> I see their schedule. Văd uh, uh, cât de ocupați sunt. And man, are they busy. Și ăștia sunt chiar ocupați. They plan and organize things for you guys. Planifică și organizează lucruri pentru voi. My God, they put me to shame. Uh, mă, fac de rușine. <laughs> Praise the Lord. How many of you brought your Bibles tonight? Câți dintre voi v-ați adus și Biblie în seara asta? Who brought your Bibles? Cine și-a adus Biblia? Who was here on Tuesday? Cine a fost aici și, uh, și marți? Who was here on Tuesday and you still didn't bring your Bible tonight? Cine e aici uh, marți și încă nu ți-ai dus Biblia? Încă nu ți-ai dus, sincer. Oh boy. Jesus. <laughs> that is a shame. Rușine să fie. My God, we're going to pray you get saved tonight. În seara asta ne rugăm ca să fiți mântuiți, salvați și voi. Just kidding. Glumeam, glumeam. Sort of. <laughs> Amen. If you have your Bibles, turn to Mark, turn to Mark chapter 16. Dacă aveți Biblia, haideți să la Marcu, capitolul 16. If you don't have your Bibles, look on with your neighbor. Uh, dacă n-ai Biblia, uite-te la vecinul tău. Tonight I believe I have a word from the Lord. În seara asta cred că am, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt. Mark chapter 16 and starting in verse 1. Marcu 16 versetul 1. It says, Now when the Sabbath was over, După ce a trecut ziua sabatului, And wait, before I get into the story, let me just tell you what happened. înainte ca să ajung la povestire, vreau numai să vă spun uh, um, uh, o prefață ce s-a întâmplat. You see, Jesus had just died on the cross. Isus tocmai a murit pe cruce. He paid the ultimate price A plătit prețul ultim for everybody. pentru toți. But you see, he had people who were following him. Dar el avea oameni care îl urmau. Now, can you imagine your pastor Vă imaginați că păstorul tău, maybe your mom or your dad, poate mama sau tatăl tău, just being killed. Tocmai a fost omorât. How many of you know you would be a little bit sad? Vă seama câți de voi ați fi puțin triști. Well, you got to understand the, um, trebuie să-ți dai seama how the, how the disciples and these women were feeling at this time. Cum se simțeau ucenicii și femeile acestea în momentul în care urmează să citim? They had just lost their leader. Și-au pierdut liderul. As far as they knew he was dead and gone. Din punctul lor de vedere, ei știau că e mort și gata cu el. But let's go to the scripture. Dar hai să mergem la uh, cuvânt. It says when the Sabbath was over, după ce a trecut ziua sabatului, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, Maria Magdalena, Maria, uh, mama lui Iacov și Salome, bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. A cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. Very early on the first day of the week, în ziua din a săptămânii, just after sunrise, uh, s-au dus la mormânt dis de dimineață. They were on their way to the tomb. Pe când răsărea soarele. And they asked each other. Femeile ziceau una către cealaltă. Who will roll the stone away? Cine ne va părăvăli piatra de la ușa mormântului? From the entrance of this tomb. De la ușa mormântului. But when they looked up, și când și-au ridicat ochii, say they looked up, spuneți, și-au ridicat ochii, they saw that the stone, au văzut că piatra, which was very large, care era foarte mare, had been rolled away. Fusese prăvălită. As they entered the tomb, au intrat în mormânt, they saw a young man dressed in a white robe. Au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, sitting on the right side, sitting la dreapta, and they were alarmed îmbrăcat într-un văjmânt alb și s-au înspăimântat. Don't be alarmed! What? Don't be alarmed! Nu vă înspăimântați! Now, how many of you know when somebody says don't be alarmed? Când cineva vă spune nu te înspăimânta, the first thing you're going to do is be alarmed. Primul lucru care vei face te vei înspăimânta. <laughs> But he said, you are looking for Jesus the Nazarene. Voi căutați pe Isus din Nazaret. Who was crucified. Care a fost răstignit. He has risen. A înviat. We can get a big hallelujah right there. Putem aici să îl aplaudăm pe Say, cel care a thank you, Jesus, that you oh, rose from the îți dead. mulțumesc, Iisuse, că ai înviat din morți. Ne-ai rămas în mormânt. He is no longer here. Nu este aici. See the place where they laid him. Iată locul unde îl puseseră. But go tell his disciples. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui and Peter. Și lui Petru. He is going ahead of you. Că merge înaintea voastră. Into Galilee. În Galileea. There you will see him. Acolo îl veți vedea. Catch this. Acum fiți atenți. Just as he told you. Exact cum v-a spus. Tonight, the title of the message. asta, titlul mesajului. Is I told you so. Este ți-am zis. Let's pray. Hai să ne rugăm. Heavenly and gracious Father, we just thank you for tonight. Tată, vrem, vrem să-ți mulțumim seara asta. Lord, we just pray, Lord, over this message. Mă, ne rugăm pentru acest mesaj. I pray, Lord, that it would touch some young person's heart in this mă rog place. ca să atingă inima unui tânăr în seara aceasta. I pray, Lord, that my flesh would decrease. Mă rog, Doamne, ca firea mea să, să, să descrească And I pray, Lord, that your spirit would increase. și Duhul Tău, Doamne, să, să, să, să crească. Jesus, you do what only you can do. Iisuse, fă ce numai tu poți face. We give you glory. Îți dăm ție slava. We give you honor. Și onoarea. And we give you praise. Și te lăudăm pe tine. In Jesus mighty name. În numele lui Isus, mă rog. Everybody said. Și toată lumea spune? Amin. Amin. How many of you like to swim? Câți de voi vă place să înotați? I like to go swimming. Și mie îmi place să not. But can I tell you something? Ar pot să vă zic ceva. There is something history and statistics will show. Da, există ceva ce istoria și statisticile vor, uh, vor spune that black people că oamenii de culoare are not the strongest swimmers. Nu sunt cei mai buni înotători. And unfortunately, dar din nefericire, I meet this stereotype. Eu îs chiar stereotipul. You know there are other stereotypes about black people. Uh, sunt alte stereotipuri despre oameni de culoare. One of those stereotypes Unul din acele lucruri is that all black people can dance. Că toți negri uh, pot să da danseze. Unfortunately, din păcate, I do not meet that stereotype. Eu nu mă încadrez în acest stereotip. It's unfortunate that I meet the bad ones. Îmi pare rău că am <laughs> le mă încadrez în cele rele for some reason I can't get the good ones down. Dar nu, nu, nu știu ce nu reușesc celelalte care variantele uh, elementele bune să le prind eu. Man, I wish I could dance. Oh, aș vrea ca să pot să dansez. You know, it would be a little bit nice if I could swim just a little bit stronger. Și ar fi chiar fain dacă aș putea să înot puțin mai fain. There was just one such instance. A fost un incident where strong swimming would have been a huge benefit to me. În care dacă eram un notător bun, ar fi fost de mare beneficiu. I had a friend I still have a friend. Aveam un prieten, încă mai am acel prieten. Named Billy. Pe nume Billy. He was my um, he was my mentor. He was my pastor. A fost mentorul meu, pastorul meu. And one day, as a big group, și într-o zi, ca și uh, grup de tineret, we went down to this lake in Georgia. Am mers la un lac în Georgia. And we had a grill out, we were riding on a boat and all this fun stuff. Și am avut uh, frigărui și am mers pe, pe o barcă și ne-am distrat. And so we were swimming on the shore in the lake. Și înotam pe malul uh, lacului. I wasn't really swimming. I was more so playing in the water. Uh, eu nu <laughs> înotam, ci mai mult mă jucam în apă. Because that's all black people really do in the water. C cam asta fac uh, uh, uh cei de culoare în apă. We don't really swim. We just play in the water. Nu înotăm, noi doar ne jucăm în apă. <laughs> yes, it is. Yes, it is. <laughs> și că nu e adevărat, ba da. And so there was this boat that we had to reach that was a little bit far off. Așa că era o barcă la care noi vreau să ajungem, care era puțin la distanță. Now, if you ever been in the water, a little far off doesn't seem very far. Uh, și dacă ești în apă, nu știu dacă ați fost, uh, când e distanța, nu poți să recunoști chiar așa bine. But how many you know looks can be deceiving? Și câteodată aparențele înșală. de voi știți asta. <laughs> Okay. So I was standing there with Billy. Și stăteam acolo eu cu Billy. And I told him, I said, I'm about to go swim out to that boat. Uh, am chef să mă duc până la barca aia să not. And he gave me a look. Și el s-a uitat la mine. He said, you're probably not going to make it. <laughs> și a zis, bă, probabil nu o să ajungi până acolo. I said, what? Ce ai zis? I-am zis. I'm not going to make it. Eu nu o să ajung acolo. Do you know something happens to a man? Ceva se întâmplă la un bărbat when he gets challenged. Când e provocat. There's a righteous indignation that comes up inside of you. Există ceva ce se ridică înăuntru tău that says, no, you didn't just tell me that I can't do something. O, oh, să nu zici că to- tocmai ai zis că eu nu pot să fac chestia aia. I can do all things through Christ who Eu pot strengthens face me. totul prin Hristos care mă întărește. Don't you tell me I can't swim out to that boat. Să nu mi zici tu mie că nu pot eu să not până la barca aia. I'm gonna take my non-swimming self Eu o să mă iau pe mine în notătorul cel tare out to that boat. până la barca aia. So I began to swim out to the boat. Așa că am început să not până la barcă. And Billy being the strong swimmer that he is. Și Billy cum era un notător foarte bun, follows behind me. <laughs> era în spatele meu. And so he reaches the boat. Așa că ajunge la barcă. A long time before I'm even close. Înainte ca eu să ajung chiar aproape de barcă. So I'm about 100 feet from the boat. La vreo 30 de metri de barcă. And I start getting tired. Și încep să mă obosesc. And I start sinking. Și încep să mă cufund. And I start gasping for breath. Și încercam să prind câte aer. And when I get my head above water, și când îmi scoteam capul deasupra apei, I mean, I could barely breathe. Abia, abia puteam să respir. Throw me a, throw me a Billy, trimite, aruncă ceva ca să mă prinde ea. And he waits, he laughs. Și el râde și își bate joc de mine. And after about two minutes of me struggling, și după două minute în timp ce eu eram acum pe moarte, which seemed like an eternity, care pentru mine părea o veșnicie, he finally throws me a raft. În cele din urmă mă aruncă el din barcă ceva ca să mă prind un colac. And pulls me onto the boat. Și mă, mă trage înapoi la barcă. Do you know what he said to me when I got on that boat? Știi ce mi-a zis el când am ajuns pe barcă? He said, I hate to say I told you so. <laughs> îmi place să... Nu, nu, nu, nu-mi place să zic, dar nu ți-am zis. But I told you you couldn't make it. Ți-am zis eu că nu o să ajungi tu până la barcă. He didn't hate to tell me he told me so. Nu i-a părut rău că mi-a zis chestia asta. He liked it. Chiar i-a plăcut, cred că. Don't you hate it when people tell you I told you so? Nu te enervează când vin oameni și spun, nu ți-am zis eu. right. Și că, chiar când au dreptate. Do you know why we get that sinking feeling? Și de ce prime, ai sentimentul ăla înăuntru tău? And that, right, that, that righteous dis- dignity indignation. Și acea, acea uh, nemulțumire care uh, e înăuntru tău. Because each and every one of us fiecare dintre noi are in a battle. Suntem într-un război. It's a battle for our significance. Și e, e războiul semnificației noastre. Each and every one of you in this room. Fiecare dintre voi din, din locul acesta. Wants to feel significant. Vrea să fie să aibă o semnificație. Each and every one fie, of you in this room fiecare din voi de, de aici prezenți. Want to feel that you can accomplish anything that you set your mind to. Vrei ca să ai acel sentiment că poți să realizezi orice spui mintea ta la, uh, la orice te, te uh, angajezi. But how many you know we got limitations? Dar câți de voi vă dați seama că avem și limite? And sometimes our limitations get the best of us. Și câteodată limitele ne, ne prind atunci când nu ne așteptăm. But you know what the cool thing about God is? Dar știi ce, ce, ce lucru e fain despre Dumnezeu? He uses people with limitations. El folosește oameni care au limite. To do extraordinary things. Ca să facă lucruri extraordinare. God wants to use some young people in this generation. Dumnezeu vrea să folosească niște tineri în această generație. Who may not have all the goods. Care nu au toate talentele who may not be the most talented, care n-au toate talentele, you may not be the strongest at what you're doing, poate că nu ești cel mai tare la ceea ce faci, you may make a few mistakes along the way, poate că mai faci niște greșeli pe aici but he wants to use those young people, dar el vrea să folosească acei tineri to do some great things, care să facă lucruri extraordinare. You see, God uses the most unlikely people in the Bible. Dumnezeu, dacă te uiți în Biblie, folosește unul dintre cei mai, uh, cei mai interesanți oameni din Biblie. Take Take David for example. De exemplu, David. How many of you know the story of David? Știți să vă știți uh, povestirea lui David? Good, I don't have to explain it okay, too much. nu mai trebuie să vă explic prea mult. How many of you know David was a man after God's own heart? David era un om, de voi știți că David era un om după inima lui Dumnezeu? He was probably one of the greatest kings in the Bible. Probabil că era unul dintre cei mai um, puternici împărați um, din, din Biblie. He was an amazing man of God. Un om extraordinar lui Dumnezeu. But how many of you know David did not start there? Dar câți de voi știți că David nu s-a oprit doar la faptul că a fost împărat? David's beginnings were rough. Da, David a avut niște începuturi puțin cam uh, provocatoare. David was overlooked. Uh, uh după cum uh, a fost sceneta, David era uh, uh, împovărat. If you know the story of David, dacă știi povestea lui David, This dude named Samuel. How many know who Samuel is? Tipul ăsta pe nume Samuel. Știți să vă știți pe Samuel? He's a prophet in the Old Testament. Proroc în Vechiul Testament. and he had, he said, you know what? God told him that he didn't love. Saul. He said, Saul is no longer going to be king. I'm going to anoint me a new king. So God told Samuel to go to the house of Jesse. Așa că Dumnezeu spus lui Samuel să meargă la casa lui Iese. He said, I'm going to choose one of Jesse's sons. Și o să, o să aleg unul din fiul lui Iese. To be king. Ca să fie împărat. Now, you got to understand when a prophet like Samuel comes to town. Acum, trebuie să înțelegi când vine un proroc ca și Samuel în orașul tău, it is cause for a celebration. Toți sărbătoreau. So Jesse gets the house ready. Așa că tatălui David uh, pregătește all the, casa. All the maids in order. Uh, pregătește toți slujitorii. He lines all his sons up, say get dressed in your Sunday best. Uh, îi, îi pregătește pe toți fiii și îi pune să se îmbrace cu cele mai faine haine. Samuel's coming. Vine Samuel. Now picture this. Acum, imaginați-vă următorul lucru. You got somebody popular like Samuel coming to your house. Ai pe cineva popular ca și Samuel care vine la casa ta. And you know he's about to anoint somebody king. Și știi că urmează să, ă, să aleagă pe următorul împărat. That's excitement for this family. Eu cred că familia asta era destul de entuziasmată. And all the boys lined up. Toți băieții pregătiți. The maids are in the house. Uh, slujitorii erau în casă. People serving food to Samuel. Uh, oameni veneau și aduceau mâncare lui Samuel. Everybody's looking in the window. Toți se uită pe, pe geam. And nobody told David. Și nimeni nu i-a zis lui David. How many you know that stinks? <laughs> Vă dați seama că nașpa de tot când se întâmplă faza din asta. I would hate to be a sheep out in the pasture that day. Nu mi-ar fi plăcut să fiu cu oile acolo pe, uh, pe pășune. Because David probably wasn't happy. David probabil că nu era fericit. Here he is out in the pasture with the sheep. Aici el pe uh, uh, pe pășune cu oile. Some stank sheep. Niște oi uh, care puțeau rău. Smelly sheep. <laughs> niște din alea oi puturoase. And his brothers are smelling all good in the house with Samuel. Și frații lui David toți miroseau fain acolo uh, în casă cu Samuel. I don't know about David, but if I was David, nu știu cum ar, dacă dacă eu aș fi fost David, I would have been kicking some sheep that day. <laughs> Cred că în ziua respectivă aș fi lovit niște oi. Sheep coming up to me. Baa! Oile veneau la mine. Baa! Sheep. Get out of my way, you stupid sheep. Afară din calea mea, Wyatt. Can't you see I'm having a bad day? Nu vezi că am If all my brothers are in the house. Toți frații mei casă. I wonder what Samuel is saying. Oare ce spune Samuel? And I'm out here tending. Și eu oi. David was overlooked. David a fost trecut cu vederea. But how many of you know it doesn't matter how, how much you're overlooked? Dar câți de voi știți că nu contează cât de mult oamenii te, te iau uh, cu ușurel? Your family can overlook you. Poate că familia ta te iau cu ușorul. Your pastor can overlook you. Poate pastorul tău nu te observă. But can I tell you that God will not overlook you? Dar pot să spun ceva, Dumnezeu nu te va nu va, va trece cu vederea tot ce faci tu. His eye is on you just like his eye was on David. Ochii lui sunt pe sunt pe tine, exact așa cum ochii lui erau pe David. All the sons of Jesse came up. Toți fiii lui Iese au venit. And all the sons of Jesse went down. Și toți fiii lui Iosif au trecut și au dat o bară. Samuel said, I don't want none of them. Și Samuel a spus, nu vreau niciunul din ei. God chose the shepherd boy to be king. Dumnezeu a ales pe păstorașul ca the să fie The one who didn't even get called to the party. Cel care nici măcar n-a fost chemat la petrecere. So if you have any type of insignificance in your life. Așa că dacă până acum ai avut mai multe uh, uh, momente care te-ai simțit lipsit de importanță. Don't get discouraged. Așa să nu fii descurajat. God has not overlooked you. Dumnezeu nu te-a uitat. And then David went on. How many of you know David made some mistakes? știți că David a făcut și el niște greșeli. He fought and slayed Goliath. Uh, l-a, l-a bătut pe Goliat. But he stared down Bathsheba when she was taking a bath. Dar uh, s-a uitat la Bathsheba atunci când ea, ea se scălda. David was an adulterer, David era un adulter, a murderer, un, un ucigaș and a bad father. și un tată rău pe deasupra. I mean, no, David was not perfect. Uh, David nu era perfect, știți asta? Yet the Bible still calls him a man after God's own heart. Dar Biblia tot îl numește un om după inima lui Dumnezeu. And then God uses this dude named Peter. Apoi Dumnezeu folosește pe un tip pe nume Petru. Peter was the type of dude that always put his foot in his mouth. Petru era tipul de, de, de, de persoana care totdeauna o dădea în bară cu ce scotea cu gura lui. You understand what I mean when you put your foot in your mouth? Uh, nu știu dacă înțelegeți uh, expresia că îți pui piciorul în gură, acum nu știu dacă există și în limba română, dar ok. Who's ever put their foot in their mouth before? Cine voi și-a pus uh, piciorul în gură? I remember one such occasion when I put my foot in my mouth. Eu țin minte odată când mi-am pus piciorul meu în gura mea. I was having dinner. Uh, mâncam. With my brother and my cousin. Cu fratele meu și cu verișorul meu. And my, my cousin. Și verișorul meu made the mistake of letting my brother watch her cat for like six months. A făcut greșeala ca să, uh, să lase pe, uh, pe verișorul meu să, să, să aibă grijă de, de pisica lui. Well, the cat died. Uh, pisica a murit. Say, oh. Spuneți, oh. Don't say that, I don't like cats. Oh, nu spuneți chestia asta, nu-mi plac pisicile. But anyway, <laughs> the cat fine, died. The cat died, and at lunch, my brother was going to tell my cousin that the cat died. Uh, uh, what, say that again. My brother was going to tell my cousin that the cat died at lunch. Uh, și fratele meu urma să-i spune lui verișorul meu că i-a murit pisica și chiar la masa respectivă vrea să-i spună. Now, I don't like cats and I don't see how anybody else can like cats either. Uh, nu-mi plac pisicile și nu-mi dau seama cum la alții le plac pisicile. <laughs> Sorry to all the cat lovers. Îmi, pla- îmi pare rău pentru toți care iubiți pisicile. Sorry, Aspen. Îmi pare rău, Aspen. <laughs> But so as soon as my brother broke the news, he said, Tiffany. Uh, dar uh, uh, imediat ce fratele meu i-a spus la verișoara mea, mă, Tiffany. Your cat. Pisica ta. It died. A murit. As soon as he said it, Și imediat, când au spus chestia asta, I proceed to bust out laughing. Eu uh, am început să, să râd. Like, <laughs> A deep belly laugh. Uh, tipul ăla că nu mai te poți opri. Din toată... Da. Now after about a minute and a half, după un minut și jumate de râs, I gained my composure. Mi-am m-am adunat. And I look up. Și m-am m-am uitat. And she's crying. Și ea plânge. How many of you know? I put my foot in my mouth. Mi-am pus atunci uh, piciorul în gură în momentul acela. I've never felt so horrible in all my life. M-am simțit în viața mea așa de oribil ca în momentul ăla. Not so much that the cat died, but because că, I, I nu că pisica a murit, ci că verișoara mea, uite, plângea acolo. And so Peter was the type of person Petru era tipul de persoană that would say stupid stuff and do stupid stuff like this. care fă, făcea prostii, zicea prostii, Ca așa asta ce am făcut eu. All the time. Tot timpul însă. Peter was putting his foot in his mouth. Petru își băga piciorul în gură. He was a backstabber. Era, uh, el, uh, uh, nu era loial. And he was just always messing up. Și întotdeauna dădea în bară. Now, to most of the A plus Christians in here, pentru majoritatea creștinilor care sunt de nota 10 aici, the story of David and Peter, uh, povestea lui Petru și David, is at best disappointing. Uh, e destul de descurajatoare. But to the rest of us in here. Dar pentru toți ceilalți normali who have some issues. Care au încă niște probleme. Who have a few problems. Au niște mici probleme în viața lor. The story of Peter and David give us hope. Povestea lui David și lui Petru ne dau puțină speranță. You see, we like the stories of the less than perfect. Uh, le plac acele povestiri a, a oamenilor care nu au fost așa de perfecți. Because we know that deep down inside of us. Fiindcă știm fiecare că adânc în inima noastră. We all got some problems. Fiecare dintre noi avem probleme. That we need to work out. Pe care noi mai trebuie să le rezolvăm. You see the story of Peter intrigues us. Po povestea lui Petru ne, ne intrigă. Not because he, he preached to thousands and they got saved. Nu că el a predicat la mii și, el, și mii de oameni l-au decis să urmeze pe Hristos. But Peter had some issues. Dar Petru avea niște probleme. And somehow, și cumva, he overcame them. El a reușit and, să le să le înfrunte. And God turned this joker. Și Dumnezeu a schimbat acest acest uh, clovn who was less than perfect, care era mai puțin perfect, who had some bad issues in his life, care avea niște uh, niște elemente uh, pro problematice în viața lui, and turned him into a hero. Și Dumnezeu l-a transformat într-un erou. And this gives us hope. Și asta ne dă speranță. Because so many of us have flaws. Fiindcă așa de mulți dintre noi avem probleme. So many of us have made mistakes that we regret. Am făcut fiecare dintre noi greșeli care le, le, le regretăm. And in this dog eat dog world. Și în, în, uh, uh, în, în această lume în care câine mănâncă pe alt câine, one mistake o, o greșeală can cost you so much. te poate costa așa de mult. One mistake o, o greșeală can cause you to get a sexually transmitted disease. Te, te poate face să ai o, o boală transmisă sexuală. One mistake o greșeală can cost you your freedom. Te poate cauza uh, libertatea ta. One mistake o singură greșeală can cost you a scholarship or cost you a trip to school. te poate, te poate costa o, ă, o bursă sau să ajungi la o anumită școală. One mistake can cost you a relationship. O singură greșeală și te costă o relație. One mistake has a high price tag in your life. O singură greșeală are un preț destul de mare în viața ta. But can I tell you in the kingdom of God? Dar pot să spun că în împărăția lui Dumnezeu He gives us more than one chance. Dumnezeu ne dă mai mult decât o singură șansă. He gives us more than one chance every day. Dumnezeu ne dă mai mult decât o singură șansă zilnic. Jesus is known for taking the most random people. Isus este cunoscut că ia de cei mai obișnuiți oameni. The most insignificant people. Cei mai nesemnificativi oameni. The biggest screw-ups among us. Cei mai mare uh, cele persoane care au dat în bară cel mai grav. And turning them into heroes. Și transformă în eroi. I think it's exciting to know. Ia, eu cred că e extraordinar să știi. That God could take somebody like me. Că Dumnezeu poate să ia pe cineva ca și mine. And do something with my life. Și să facă ceva cu viața mea. I believe each and every one of us have hope tonight because we know that God can take somebody like us. Eu cred că fiecare dintre noi suntem aici cu speranța că Dumnezeu poate să ia pe unul dintre noi. Because nobody knows your deepest darkest secrets. Fiindcă nimeni nu știe care sunt secretele tale cele mai adânci. But you. Doar tu știi. You know you're holding on to those things. Tu știi că ții de acele lucruri. You know you lived a less than perfect life. Știi că tu ai trăit o, o viață mai puțin perfectă. Some of you have come in this room tonight. Unii dintre voi ați venit din seara asta în sala asta. And you got secret sin that you're living with. Și ai anumite păcate secrete care încă le mai practici. You got some problems that nobody in this room knows about. Ai niște probleme care nimeni din sala asta nu știe despre ele. You may even be a leader. S-ar putea să fii chiar lider. And you wondering how God is going to take you to the next level with this problem in your și life. Tu te, tu te gândești cum o să mă ducă Dumnezeu la următorul nivel cu această problemă încă în viața mea. Can I tell you that God wants to set you free from your bondage? Poți să spun ceva că Dumnezeu vrea să te libereze de acea legătură? And take you to a new level să te ducă la un nou nivel? It doesn't matter what's happened in your past. Indiferent ce s-a întâmplat în trecutul tău, God is concerned about your future. Dumnezeu se gândește la viitorul tău. A God who can take a tax collector. Un Dumnezeu care poate lua un vameș. and turn him into a disciple. Și să tra tra să transforme într-un ucenic. Is a God who could do anything. E un Dumnezeu care poate face orice. How many you know Matthew, the tax collector, was Cine voi știți că Matei, uh, vameșul, era grav de tot? Was a chosen disciple of God. Și a fost un ucenic ales de Dumnezeu. Do you realize that a tax collector was equivalent to almost like a drug dealer today? Uh, vă dați seama că pe vremea respectivă un vameș era considerat așa cum noi am considera un, uh, un dealer de droguri astăzi. When they mention a tax collector, spunea cineva, ești vameș? They mention, in the, they mention them in the same sentence with the prostitute. Ei, de obicei, puneau împreună cu prostituatele. These were the lowest people of society. Erau cei mai josnici oameni din societate. Nobody wanted to be around these people. Nimeni nu vrea să fie lângă oamenii ăștia. When a tax collector came, they had absolutely no respect from anybody. Când un vameș intra într-un loc, n-avea respect de la nimeni. But God, Jesus Christ, goes to the tax collector's booth. Dar Iisus Hristos vine la, la Matei. And he pulls Matthew. Și îl ia pe Matei de acolo. And he says, come and follow me. Și spune, vino și urmează-mă pe mine. There's some of you tonight. Sunt unii dintre voi în seara asta. You may be sitting in a tax collector's booth. Poate că ești și tu uh, ca un vameș. You may you may have come here tonight because somebody invited you. Ai venit poate în seara asta că cineva te-a invitat. You've been steeped in sin. Tu ai stat, ești grav băgat în păcat. And the bad things of this world. Și lucrurile cele mai rele din lumea asta. And God is calling you tonight. Dar în seara aceasta Dumnezeu te cheamă pe tine. He is saying tonight. Și spune astăzi. I'm gonna take your life. Eu vreau să ți iau viața ta. And turn you into a hero. Și să te transform într-un erou. I'm gonna take your life. Vreau să ți iau viața. And do what nobody thought possible. Și să fac ce nimeni nu credea că e posibil. I'm gonna take every mistake you made. Vreau să iau orice greșeală care ai făcut-o. Put it up under my blood și să o pun sub sângele meu and make you a new și să te fac o nouă creatură. I want you to picture for a moment. Aș vrea să vă imaginați pentru un moment. Peter. Pe Petru. Here is Peter in this story after the resurrection if you know the story of Peter. Aici e Petru după înviere, dacă știți povestea lui Petru. You know that he denied Jesus three times. Știți că l-a negat pe Isus de, de trei ori. S-a lepădat de ele trei ori. Not once. Nu o Not twice. Nu de două ori. Three times. De trei ori. Three times. De trei ori. Now this is a close friend of Jesus. Acum imaginează că Petru era un prieten apropiat al lui Isus. I mean, of the of the 12 disciples, Din, deci- Peter, James and John were the top three. Din, dintre uh, cei 12 ucenici, Petru, Iacov și Ioan erau primii trei cei mai apropiați de Isus. And Peter always was at the top of the list. It was always Peter, James and John, not John, James and Peter. Uh, și uh, Petru era totdeauna pe topul listei, de obicei era Petru, Iacov și Ioan, nu Iacov, Ioan și Petru. And Peter made his confession. He said, He said, "You are the Christ, the Son of the living God." Și Petru e cel care a spus, "Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu." And Jesus made a proclamation. He said, "You are Peter, and on this rock I will build my Și Isus a făcut o, o declarație. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica. And not too long after that, și nu după mult timp după asta, he denies Jesus three times. Se leapă de Isus de trei ori. Three times. Trei ori. Three times. Trei ori. Once to a little schoolgirl odată la o fetiță mică de, de școală, o elevă de școală. How many you know that's a punk? Câți de voi vă dați seama că e o mare uh, uh prostie să, să, să te lepezi de Iisus la o școlăriță? So much for being the rock, Peter. Uh, el, uh, Petru, piatra pe care Iisus urma să zidească biserica. You got issues. Petru, ai probleme. But can you imagine Peter's surprise? Dar vă imaginați voi uimirea lui Petru? Can you imagine how low of a person he felt like? Cât de jos s-a simțit Petru. After he denied Jesus and Jesus looked him square in the eyes. După ce s-a lepădat de Isus și Isus s-a uitat la el drept în ochi. And he stood there. Și s-a uitat la el, l-a privit. After the crucifixion. După crucificare. Never had a chance to say I'm sorry. Petru n-a avut șansă ca să îi spună îmi pare rău. Never had a chance to apologize. N-a avut loc, uh, niciun moment în care să-și ceară scuze. And he gets the news from the angel. Și aude vestea de la înger. Go tell the disciples. Mergi și spune ucenicilor. And Peter. Și lui Petru. You know what that's saying? Știi ce i-a transmis prin mesajul ăsta Isus? God wanted to make sure. Dumnezeu a vrut să fie sigur. That Peter knew. Petru știa that his sin didn't disqualify him. Că păcatul lui nu l-a descalificat. Can I tell you, young person, Poți să spun, tine, tine. that that secret that you're holding on to, acel secret de care tu încă mai ții, that problem that's in your life, acea problemă care e în viața ta, does not define you. Nu te definește. It does not determine your destiny. Nu va determina destinul tău acea problemă. Your behavior does not determine your identity, young person. Comportamentul tău nu va determina destinul tău. Just like in that moment when Jesus told Peter, exact ca în momentul acela când eh, Isus i-a spus lui Petru, just because you denied me, doar pentru simplu fapt că tu mai eh, mai lepădat. Doesn't mean I'm going to throw you away. Nu înseamnă că te arunc la gunoi. I still have big plans for you. Eu încă mai am planuri mari pentru tine. I still want to do something with your life. Eu tot mai vreau să fac ceva măresc cu viața ta. Don't sulk anymore. Nu mai te tot plânge. He said, go tell the disciples and Peter. Mergi și spune ucenicilor și lui Petru. You need to know tonight that God is calling you. Trebuie să știi în seara asta că Dumnezeu te cheamă pe tine. Out of your situation. Din situația în care tu ești. And if you realize that in that moment. Și dacă tu realizezi asta în acel moment. Just like Peter did. Ca Petru cum a realizat el. Picture it in your mind. Aș vrea să-ți imaginezi în mintea ta. Peter gets the news. Petru primește vestea. He's like, what? Și spune, ce? Do you know what I did? Nu știți voi și voi știți ce am făcut. I denied the master. M-am lepădat de stăpânul meu. He was crucified. El a fost crucificat. And I denied him. Și m-am lepădat de el. I did the worst thing you could possibly do. Am făcut cel mai groaznic lucru care puteam să-l fac. I told three people I don't even know this dude. Am spus la trei oameni că nici măcar nu-l știu pe Isus. And he still loves me? Și încă mă iubește? Yeah. Da. He does. Look at what the scripture says. Și uitați-vă ce spune uh, Scriptura. And this blew my mind as I read it this week. Și în timp ce săptămâna asta am citit ace aceste cuvinte, uh, m-a uimit. Because it's the power of a prophetic word in your life. Că este cu, uh, puterea unui cuvânt profetic în viața ta. It's the power of the spoken word of Jesus Christ in your e, life. E puterea cuvântului care vine din partea lui Isus în viața ta. Because he told the women he said he is going ahead of you there you will see him. Fiindcă a spus acolo, el va merge înaintea voastră și acolo îl veți vedea. Just as he told you. Exact cum v-a spus. Do you realize that the power of Jesus Christ's words? Vă dați seama puterea cuvintelor lui Isus? If Jesus says it, dacă Isus a spus ceva, it shall be. Așa va fi. If Jesus speaks it, Dacă Isus a spus ceva, there ain't no devil in hell that can stop it. Nu e niciun diavol din iad care poate să oprească pe Isus. God spoke it over your life, Dacă Dumnezeu a promis ceva pentru tine personal, there is nothing that's stop your destiny. nu e nimic ce va putea să oprească destinul tău din a deveni realitate. Because when Jesus died on the cross, Fică când Isus a murit pe cruce, he el a biruit moartea și iadul. And it has no power over your life. Și nu mai are putere asupra vieții tale. So if God says you are the rock, și dacă Dumnezeu spune că tu ești piatra, then guess what, Peter? Ce crezi, Petru? You're the rock. Petru, tu ești, pia- tu ești piatra. Can I tell you if God spoke something over your life? Vreau să spun dacă Dumnezeu a vorbit ceva despre viața ta. And you know it. Și tu știi ce ți-a spus. There ain't a devil in hell who can Niciun diavol din iad nu poate să te oprească. The only one who can stop you. Singurul care poate să te oprească. Is you. Ești tu. The only one who can put you down Singurul care te poate dobori is you. ești tu. It doesn't matter who says you can't. Indiferent cine spune că poți sau nu poți, if he said it, dacă el a spus-o, he's gonna do it. El o va face. It's because he said so. Fiindcă el a spus. It's one thing when somebody else says they said so, but e, when Jesus Christ says it, e, e altceva când vine cineva și spune, eu am, ți-am zis eu că nu știu ce, dar când Isus îți spune, it shall be. Aia se întâmplă. If Jesus Christ was to step in this room, dacă Isus ar veni în locul acesta, and say there's a purple gorilla outside. Și ar spune există o gorilă uh, mov afară. Before the words finish coming out of his mouth. Înainte ca cuvintele lui să fi să, să, să fi terminat, să iasă din gura lui. Molecules will begin to form. Moleculele s-ar forma. And there will be a purple gorilla standing outside. Și ar fi o, o, o gorilă roz afară. That is the power of the word of Jesus Christ. Asta este puterea atunci când Dumnezeu spune un cuvânt. So you need to know tonight. Așa că trebuie să știi în seara asta. That if he said so. Că dacă el o zis orice. That's exactly what it's going to be. Exact așa se va întâmpla. It doesn't matter where you've been young person. Indiferent unde ai fost. It doesn't matter how many people have looked over you. Indiferent câți oameni s-au uitat uh, interesant la tine. How many people said you can't? Câți oameni ți-au spus, a, nu poți. Come on, if you want to preach the word. Dacă vrei să predici, dacă Dumnezeu te-a chemat să predici Evanghelia. Put away all the naysayers. Uh, all the doubters. Pune toți îndoielnicii uh, la, la o parte. And say, you know what, if God said it. Și spune, dacă Dumnezeu mi-a spus mie asta, then I'm gonna do it. O să fac asta. If God called you to be a singer, dacă Dumnezeu te-a chemat să fii un cântăreț, then that's exactly what you're gonna do. A, exact aia o să faci. If God said you're gonna travel the world, dacă Dumnezeu ți-a spus că tu vei călători întreaga lume, then that's exactly what you're going to do. Exact aia o să faci. It doesn't matter how many mistakes you've made. Indiferent câte greșeli ai făcut. There is not one perfect person in the Bible. Nu e nicio persoană perfectă în Biblie. Because God likes using the imperfect. Fiindcă lui Dumnezeu îi place să folosească persoane imperfecte. Just to show off. Numai ca să se arate cât de tare e. So I know we got some imperfect people in this place că știu că avem niște persoane imperfecte în sala asta. That want to do some great things. Dar care vor să facă lucruri mărețe. I just believe I'm on assignment tonight. Eu cred că sunt într-o uh, într-o misiune în seara asta. To, let you know. Să te las să știi. That your mistakes do not disqualify you. Că greșelile tale nu te descalifică. Your upbringing does not disqualify Modul you. care ai fost crescut nu te descalifică. You say, you don't understand, Pastor oh, Lance. Dar tu nu înțelegi, Pastor Lance. I'm an orphan. Eu sunt orfan. I have limitations. Eu am anumite limite. God likes using limitations. Lui Dumnezeu chiar îi place să folosească limitele. To show off his glory. Numai să, să-și demonstreze puterea lui. Don't you doubt anymore. Să nu mai încerci vreodată. You can do it. Tu poți. Because he said so. Fiindcă el a spus că tu poți. God is calling you tonight. Dumnezeu te cheamă în seara asta. He said, I said so, so you can do it. Și El spune, ți-am zis, așa că fă Tu poți să faci. Put away every doubt in your mind. Să scoți orice fel de îndoială din mintea ta every word from the enemy that says you can't. Orice cuvânt din partea lui Satan care ți-a prin care ți-a spus Satan că nu poți. Every person he brings along your path. Orice fel de persoană care ți-a uh, ți-a trimis Satan în calea ta să te descurajeze. And you accept the word of God for your life. Și tu acceptă cuvântul lui Dumnezeu pentru viața ta. Because you can do it. Fiindcă tu poți să faci. Every head bowed, every eye closed. Aș vrea să chidem ochii și să intrăm în, în, în, în rugăciune. Și aș vrea trupa de laudă și închinare, Ligia, să vii. I believe there's some young people in Eu cred că în seara asta sunt niște tineri who need to wake up. Care trebuie să se trezească în seara asta. You're in here tonight and you would say, you know what? Ești aici în seara asta și spui ce? Știi ce? I've had too many limitations. Am avut prea multe limite. You've made too many mistakes. Ai făcut prea multe greșeli. And you think that your mistakes have disqualified you. Și tu crezi că greșelile tale te-au descalificat din planul lui Dumnezeu. Or you think your status has disqualified you. Sau tu crezi că status, uh, uh, uh, statusul tău uh, te, te descalifică. You haven't had the best upbringing. N-ai fost crescut în cea mai bună familie. In America, we have the American dream. În America avem dreamul, uh, visul american. It's a white picket fence. Și anume să ai un, o casă cu un gărduleț alb afață, af, în față. And a nice little house with mommy and daddy and Fluffy. Și, uh, uh, și uh, o casă cu, uh, cu uh, mami și tati și Puffy. There's a lot of people who don't live that dream. Și sunt mulți, mulți din America care nu trăiesc acel vis. But it doesn't matter what kind of what kind of upbringing you've had, indiferent în ce mediu ai crescut, or where your life has been up until this point. Sau ce s-a întâmplat în viața ta până acest moment. Each and every one of us have a story. Fiecare dintre voi noi avem o povestire, poveste. Some of you had it easier than others. Unul dintre voi viața a fost mai ușoară pentru tine pentru, decât alții. Some of you had it very hard. Unul dintre voi ați avut o viață dură. But God is saying tonight is your night. Dar Dumnezeu vrea să spună seara asta, asta este seara ta. Because I said you can do it. Fiindcă eu ți-am zis că tu poți. You can do all things through Christ who tu poți face you. totul prin Hristos care te întărește. There's a verse that I hold on to. E un verset care eu îl țin drag. It says all things. Care spune toate lucrurile. All things. Toate. All things. Toate. All things. Toate lucrurile. Work to the good of those who love God. Lucrează spre binele celor ce iubesc pe El. And are called according to his purpose. Și sunt chemați după, după, după harul său. Every plan that God has for you. Fiecare plan pe care Dumnezeu are pentru tine. His purpose for your life. Scopul lui pentru viața ta. Everything leading up to this point. Tot ce, ce, ce ți s-a întâmplat până în acest moment. Has been going towards that purpose. S-a îndreptat totul înspre acel scop care îl are pentru viața ta. Don't discredit your upbringing. Să nu iei ușor modul în care ai fost crescut. Or how many times you've been passed over. Sau de câte ori ai fost uitat. Or how many mistakes you've made. Sau câte greșeli ai făcut. Tonight is your night. În seara asta e seara ta. To realize that you can do all things. Să realizezi că tu poți face totul. Just because he said so. Numai că Dumnezeu, Isus a, a spus-o. So if you're in here tonight, și dacă ești aici în seara asta. And you say, Pastor Lance, I've had some limitations. Și spui, Pastor Lance, am avut niște limitări. I've made some mistakes. Am, am, am dat o bare, am făcut câteva greșeli. But I'm ready to be set free. Dar sunt gata să fiu eliberat. Release into my destiny. Să fiu eliberat în destinul meu. The dreams that God has placed on my heart. Visurile care Dumnezeu le-a pus în inima mea. To do great things for the kingdom. Să fac lucruri mărețe pentru împărăția lui. And fulfill my God-given purpose. Și să îndeplinesc scopul meu. If that's you tonight, I want you to just slip up your hand. Dacă tu ești acea persoană care Dumnezeu i-a vorbit din seara asta, în direcția asta, aș vrea să ridici mâna. Hands up all over the room. Văd mâini ridicate peste, întreagă, peste tot în sală want you to stand to your feet and come down to this altar if your Așa aceia care se ridicat mâna să, să vă ridicați în picioare, să veniți aici la altar. God wants to minister to you tonight. Dumnezeu vrea ca să-ți vorbească în seara asta, să facă ceva special în viața ta. He wants to show you that he's real. El vrea să-ți arate că e real. He has a real plan for your life. Că el are un plan real pentru viața ta. It doesn't matter where you've been, young person. Indiferent unde ai fost tinere grace of God is so powerful. Harul lui Dumnezeu e așa de puternic. It can overcome any obstacle. Poate să înfrunte orice obstacol. There's some of you I believe still sitting in your seats. Unii dintre voi încă mai stați în scaunele voastre. And you're like that's not for me. Și spui: ah nu e pentru mine, nu cred." You just don't understand what I've done. Habar n-ai ce am făcut eu. Come on, God could take the worst of the worst. Dumnezeu poate să folosească cei mai răi dintre cei mai răi. And still call him a man after God's own heart. Și el poate să-i numească oameni după inima lui Dumnezeu. God takes somebody who backstabbed him. Uh, Dumnezeu poate să ia pe cineva care care a împuns pe la spate. And make him the rock that he would build his church on. Ca Petru și să-l facă piatra pe care el își zidește biserica. If you're at this altar, I want you to just lift up your hands. Dacă ești aici uh, la altar, aș vrea să ridici mâna spre cer. And surrender to God. Și predă-te lui Dumnezeu. He wants to begin to reveal himself to you in a brand new way tonight. El, el vrea în seara asta să se reveleze ție într-un mod nou. Because who the son sets free. Fiindcă pe cine eliberează fiul. Is free indeed. Este liber. You drop it all at the altar. Aș vrea ca să lași totul la, la, la altar. Don't hold on to it anymore. Aș vrea să nu mai ții de acel lucru până, care l-ai ținut până acum. Let it go. Eliberează-l în mâna lui Isus. Give it to God. Dă-l lui Isus. And he's going to do great things in your life. Și el va face lucruri mărețe în viața ta. Just because he said so. Nu ai pentru că a zis asta.